Кашхи сазы. Сиве килчче хел. Ял урамысене ашса йртмешук, керт хыба хыва-хыва кайрре. Шыварни тілне де пулин шанталы кыштах шемшелесе кедетчіш, тада ғытларық сивітсе Мескен Мәскен шержізем кардиш иртне чух пере-пере анза билеше. Сурчык, шіреші дичен пардадығы пуза чымырданма әлгерет. Йывыш туратне тем хулыныш пастыдны. кун ирбе сивет әтрегаржы. Шынза шыжыннебе курнаган хебел шурза бек кун хине чинсем урамалла тух мештемеллебекчі. Ял шамрыгешін пурбре хикен. Ирлесе бізем хойсем кубалазадуны тузем шинчен ярынчеш, ярынчыш, ушкынын-ушкынын Шеркейін паян мен ирденбек кымылы ұжы. Лавкана шитсе бұл юри пір пұлыштық эре келчі. Адал тарыхенчі хымлаба сұрат ұдарнычы. Кашкүлім ятлығынасем келмеші хадесе шуғыша қайсаларчы. Кашни әжін мінледі бұлін тупсыме бұр. Шеркей сымақран, тақшанақ бүртлартына үмітленечі, Анжақ әше пигенме тытынмағы яймасчы. Ингеге телейшеш саплаштарачав. Кандюгына канаш парза хедертре, шабах кирлі вағатра худа кірсе пулышреде. Халягы, темеше лав хама сутса ұқша юнештерні хүшін, шеркей хойын аллы тенге парымне де парзататре. Кайран паны пулытын, луша аплах васкадыншке тере она кандюк. Шабах та парыма вағатра татныне мен житер. Парым пүшін жән сирилмен жуғыш, Унын шынна пағындарас хыбачы бұр. Тек тұны шырден ятлашас хележес патнейлсе жидерет. Шеркей әнде хавалібе мәскін жываш болзан да, тивешепе түйрешін. Пүйліх күрат, бай жидерейсен бұл кедесле илне вишелав ұрашне парсатада синеде вараха яме. Шапла чи кирле чухне пулышсатынышын, кандюкпа арымне икішне де тавдумала булачал. Шеркейпе сайде шавын пирги хойзем хушинче малданах қалаш сатадылнычы. Пура пураса пітерсен бісене пыты шиме күрепір, деріш. Пурине шывақ нелне пураса пітерчеш. Хомизене сабаласа ягатреш, Әнде мұқласа хыбарцан, витсен, мача урай сарсан, кымака кылара де чүрече лартасы гына юлать. Шав эшсене шыржив типсен тумалла булать. Ак хайхи, тұғыр аршында шәне пүрчі ұлса даларад. Пілменші тырри де пәдімбет адылмаст, бұлық чарлықне де пәрчарне сұтмаст. Кандюгін ұры сунны пархадары шитрі бұліней. Пысык әшіре тимрукта ашын жән парынмары. Балы пура ма бірінші, она пурдыдыца каскаланы келешет, хыма шүрас де шиденнешін бек оста саваламада бұлдарад хал, халі платнигі шәнче тұтманны пілменні шук тадейін. Сайдене варашак бұхатра евір келчі. он ахалте Убашки ынакына шуда илмесір, сайдене аршин шнешлетерчі. Піррехінче, пір піренене вырындан вырына кужарза хумаллачы, пірені пит евірчі, шергей шамна пір пүшінчен шіклері, тебір пүшінчен сайдене шіклетерчі. Сайде шеклесе де, шав самантра она хой ошынче, тем тадылса аннан туйынче, евір шеклемне лаштақ бірақры. Бұл урых шәклеймері, килне кірсе біртре, біріне жінчен әрнене яғын тараймаре. бұл, ақладасса да сас сұрғына ақладры, Хойне мінде азап иккенне никамада білдерешін Селі мене күна теплерен, Оша тем хыта керет, пәдем сывлыжа пюлет, тесе сестерчі. Килди хұшалық эше бұғытра яшқа пішересі, чурда тирбей кердесі, біріқ шырлі пығасы, пәдембе селеме Юратьха Юратха бұл қыдардаса кетмезірек пәдембек қойдуза бұрад. Эрне ирсенчеш сайде, чүнне сетене бек қойдаллен жүреген бүлчі. Кондырлан асулынзан шанталық тамалчы. Ошатре, юршыва вабышлары. Урамра пирывайхи шынғыравсем тингілдетмеді дэнчыш. Шеркей Тимрука лажа гүлзе тухма ирек бачы. Ильязада ларца кадачи чуптарын дере. Урамра вәсене лыпкын жүреме хушыры. Селиме ұсы бек аят. Ашы она керекмінде бұлсан да, ошырақ тумланса тұқмағалары. Шапла біренсе Селеме ашынжен пидех илдеген марчыға. чынақ кымылы ұжылны икен, кезе шуғышлары ун бирги. Селиме херлі пусма кебебе, хура хондырба тірлесе тыттарны шәне сар керегебе, шеп шәне хура күшадыба, кукышы парнелесе сепаны керен пұршын явлыге шиен, шым явлыкне құшалалла турца жығны. Сынран самай піцігайна амышы, Таван ачине чундан хебірдезе бұғад. Епле ярбайза юсре екенселеме унын хері. Нумайда бұлмас пәчікі чыға. Бұл ларатыра пәлменрен амыжы хушыран шадырдатқа ласа илетші, озавренце калачы, халі тесен, пақсадыран аймын, илемлі, сывлыхе чипер, әшчен, тадамын кірлі. Әнде шыпи гына телейлі Ирден кам тем курасы булать. Те херен малаш лехише бишинчен бе, те чиперрине курса хебірденебе, амашын куча ебенче. Кымылы хушылны пек бүлче. Ангай херем, хамсывы жухне хамран кышта ан уйрыл, тейетші был селемене. Анчах шагын күн пәдім яш керімде праш сабынна бұғытра, она пүртрен мазыр хупсадыр аспури. Чибер жүре, херем, тері бара бұл шинчинче шинбек бұл. Анне, кулгаласа үлчі селіме, ергене она қа. Эсху мен баян пашырханы бек аптырамасын Аптрамасын бұлшке кәлдек, ебі килде кирле бұлсан кала, еп қаймаса да бұлдарадып. Шук-шук, керім, қайта чи бер жүре. Шыварны күне санбекшінна келішмес бұл, ере амашым. Тебелде игержебе васкаблын абатланнығы үшін селиме амышне тебір құтпықса илчі де пүртірен тұқса кайры. Вал тұқса кайна чух, алық янразады янразадычы. Шеркей кардишінчен кече, Ильяс пачырақташта тұқса чупны. Пүртіре сайдебе шеркей икін гына. Шүрт хужи, ұш бек ларадыра білмест, е комага батнелі ирдет был, е сәдел батнелі бұрад. Эс Сіделіне тирбейлі ғайыппин, тері шеркей, пайдақ чын мәзіртаны ғышын сывлышне тарыннын жабырза. Әнде пір азынна-азынна азынны чынем шавзене піре худ. Ах, дубада, кетмен жерден пашырхан матыдын сайде, манан темшін ошым бірға бұшлары. Шын мене күшран бұғасы мана кире хышан да хорадад. Хамыр беккесім марш кебізем. Э, он бірге сымақлар маренде, сайде, чәнме бұлны, және бір, және бір. Тавды васымақ пұшшинче тұны де канышкі меске, пасса, пысық парымда шавепр бізсен бізен Шит мен бұрныш маре дебір парымне она, әне сұтсанақ, парзатады тымырда келешмерін. Танадаран қытылы тымыр вара. Әне сырдырса юлнадық, қышан эне чырни курны бұлы тымыр. Эс шавын шинженде шуғышласа ил, enjemer қашалды кесір юлнышке. Шинзе бұрына шавы. Ивылсемех бұрынат, үпкелешмест, шинна да күшран бұқмаст. Ес каллех шыллам берге, ангаладек үлдес келмест. Чәне бірдесе калашса тадылдымыршке, мен тада. Валы әнде, қывақ чәне шын болдында, ұрық кережеймер зайде. Айдах, ебанзан тіреппен, илтрене Хадырлене спекі манын хадер, икішне пірлячінсе кил. Шеркей теплетнікі жатыне дыхын яжы, бейші пиліклі кірікне дыхынжы, шелікне пусарақларца тұқсада кайлы. Сайде хой мен тавасыне дума васкары. Эші шүпкебе мар, эші хелі кілде темін чухлі тупынат. аллы мұна темшін шиғыны бек туенашы. пір әш патне де бек. Бұл хучы, игер чыкасре, кагайне турары, үремеч баклары, сыра ышытре. Седелі шинче шабақта темін шитменбек, шуртра темін шукбек. бек. купаласа хуны тебір худ салат самайласшынче, хальхинче пуштарны вырыне пашырхинченде чалышрахбек тухре. Бұл она тадақ салатса купалары. Урамра херсе кадачи чубаще. Шунах шуна вешевешін ирдет. Терлі сазылы шынгыравзем пірлешседені бек янырашы де, хошын сасы лайықрахине де уйырза илмешук. Пірер лаша гүлне шунасем, ешлырақ, хушыран пар лаша гүлнесем зене, Лашызене сенчен терлі тәсілі тұтырзем, хайузем шага-шага яны, Баргыштар бұрашы. Ағы қайры малдилли күлне игі ердед. Лашы зем икішіде мондыр, ташланы бек ярынса удашы. Хăйсенчен пастук садырать. Шагындан да бізем, аяқран килни утламыш лашисем марри баллы. Кутлых керен керен симес, херде басем анашы. Шунине шеварни уменшеш хурабасырланы курынать. Шаплах йылдырда садырать. Шура үречисем кемілбеті тарны бегилемлі. Ларгажи шинче сары жақлы катчылар забырать. сарлага херле пиші шихна, пижихи пеге херелсе кайны. Шуна тулли хер, пурде савынышлан юрлашы. Бізем хышын турылаша вырать. Хышлы сары шуна шине елисаларны. Ларгычы шинче елисашеллі моккл, шамрықскер, тегел удаганла шине баскатмалламар жерден тілгебіне турткалад. Хушыран апышыве селиме енне пықкалать. Лажасем хашчухне пір-бірінчен нірдеші, тебір урамалла парына-барына кереші. Урам тірлі сазылы зембе янырад. Кандюк паян кадачие иге шунапа тұхма хушсахы барчы. Пірінпен нямаш хайгына пітшен бұрад. Хура керек бе бұл, херлі пустав дюбелі хура пе, шуны тепне улбыт бек кірселарны. Тепри хура ойырне пушне жүле кашыртарса күлне. Чынғы пеккенчен бише шынгырав шактарны. Пичебрисем де хуралашасем. Күлне хадырзем бәдімбе Кандюксем шеркей патне хынана кайны хыщын урнашка шуны де тухре. Тепе эскаппа кемел биларны. Бізен хурын вар ялне шитмеллемен. Тухны тухман ытты шунасенчен ирце аслы жула юкреште, тебір яла шилбек бештерчеш. Шеркей чәнне хонисембе юнажар васкамазыр утса хойла жине бұхад. Сәлі сақалдарақ девет пулсан да, унла жи хавралманға, мондыр, намасланмаламар. Тимрук лажана хойдыдны, унла юнажар хемид Тимруктандыжы, тепре херсемларашы, иккен, бесен урибешінче Ильяс. Кызык кизем савынышлан юрлаза бұрашы. Çamrık юрланыне чарын çarın zayitlet кандюк. Ына кура ылтызем те Кандюк шеркейшине ұшын ұшын пăхкалать. Ха, çамрыксем епле ашы, ара савынчыр-чав савынчыр. Шамрык чух хамырда бізембегех савынны. Бізембек кынаи, тетте был мыйыхне шылгаласа карчык ишине пăхать. Карчыкым астума кирлеха, Шаварнисене еплешеп ирттереттемір, мурнешке манака чапы мазыр тарықтарчы шабынчух, аша амеші иге хутта хыдан ядым. Дешсем килишмеші, яхынне ямашы, хой пілмен де хашавна. Мен да вас едін. тепір жул аслы шеварны куне кадачи чупны бұғытра хамыр шуна жинелар тұрымырда келдемір, кайран аша хой земе килішреш. Чапла булмасыр, тере алиме пурде пірде майыпен удабышларыш бізем. И, чуннам шабын шабынчух, чуна жіне шеклезе пырахрыште, иге виже талып павитрыш, кышкырзанда нигамда илдеймері. Ара мін кышкырасы бұлны екен, ағы иксі хал еплек илештерзе бұрынатпыр. Тарышы бардан сурза денебек. Кышкырны жав, еліне хамыр шуғышлаза кыларманда она. Шавынбек шеркей шылым иккеленсе калашни пиреншен кирдімар вăл. Ара агы эсте пәдем хуйшалыхна шинеце ярын, халлихе нимменн те бол пул, пажыр пышланы сымахне малалла да кантюк. Ан азандарыр қатарғашын, шыппында хуйхырнын илденчі шеркей сасы, самаха апла-капла білятны пиреншінна келешмест был, хывырне хывыр хавыр кирлле, тада мен каласман. Терес кезебім де савабым життер. Візем шеркейзен тіліне лежіп кандюк пақшара және пураларныне азырғары, шулдра тепрен пураны, билік жүрече кастарны. Чиберек шавырнау тері кандюк не бұдармасыр, Курадып, күшім хебірдет хара. Рехмет, рехмет, біш жеде крыльцаран пүрде васкамазыр кедеш. Сайде хынасем келесі пілзетіні бұлзан да, бізене қой әмітленне бәккетсе үлеймәрі. Қыжатта жебішні юрашыл машқынша бареде яланхи вырыненче пулмаре унын. алдыне сырашы балы түтнічі, валда болин хыназым килсе кірзен, алдынчен үкреде, шүхескер, шыбақ шүрмаран кадылчы. Сайды немінді ва білмест, елдақ аптырары, пірре қыназым жіне, тепре урайынчы шапала жіне бұқыры. Шеркей урықчухне шағын кешін, сасыне шеклене бүлічі анча хизепле хынасен уменче юрамасть. Эзір салтанырға салтаныр, шабалавыл темін мар, шәмірілмезір пулмасть, тегелесі хыех, шабала кадығызіне пұштарза паққалар еде, шибыштарма жүккіне кура, кымага херренчі лахана бірақры. Айыбанды варенде, тері сайде, тухаганза себе. Бұл хынасен батнелі жевғаржы. Хынызем ахаллен чешкілмен екен, бізен күтчен еште бур. Сывлах сунса алы параган алиме она пызы хырымлы тулли кокшымба пір Кунбек чырманмасан да юраченде, тере сайде алимен алдыне чымырдаса. Телейлі ыры кіл ежа хизебімде савабам життер, шәлекне хывса сывлық сунчы кантюкта, тавда бұш. Чарманны дедер, сама хушре шабылдатма юрадаган алиме, пирен мән чарманны унда, Сайде кинем сывлхаран кыштах турдына дереште хуйхырза сашим, шиес абадым анмашке, туйна астыбадыпшке сиринне питяван, ху чечек пек чиберче кай тупада, халде булин сыны питю питлайх упранса юлнышке. Әнде сывлыху пирги ытла пажырхан малла да пулман икен. Андагала әнде алиме Ака, сывлышне тарыннын чавыржы сайде. Вырын балах бұртрым жав Халь кыштах сывалдын пектеха шүрегеле деп кыштырдатса. Тәнче икалдыне шарт шапса тілінші алиме. Шабын шинченде пілдермесіршке унбек юради, ташти ташты шинзем мар, патне хернеи ывылнаи чуптарас болна, хуршеве де бурин парзияны булытым, оша сиплехлевыл хуршеве. Унсырақ тавда бұшынде сире. Тав тумасыр ара, күшне кечекелі хушиде. Тавда бұшшав, кандюк пабай, әзір қатарны ұрлыға нехышан да манас жук. Пүліх бірінне пиренделі пирентелі иксірде, иксірде. хақлысы хаклысымақна, ара хамыр денешінна үлімбренде бұлышмалла бұлдырчы жав. Хынызем салдын жүш. Лара тұра білмен шеркей бізіне салдынма бұлышры, тумдересене шақры, Ундан седелішіне патша ерее кыларсалардыры. Чизе чын пызык марда хизепті пызык пызыкшке унын. Әмірне пірредене бек селері хұшинже пірле булса шагыл-шагыл калашсалар дине мен життер, пүртіре ұтлашы шин жүк, чүн бәдінші сымақсене пыдармасыр каладын. Шулезем евір авхал. Пурныша пит майне білсі маллада, әнде малашне де бұлін, мүжіға кезе әмітленет шеркей. Пиреде хур портыр жав ялда, тері был, пірре шапла, тухатланы кайны, тухатланы кайны. Сирдемір темер жак, шерпеге хірзем, пулдарма керлетші, әнде кам пілсе шидердір анакына, шамна шындерсеттемір жав. Чимірға пурнышыр онсақ бұмады дэнчі ара. Ондармасыр тере алиме, и ывалар үссе теп теприде пызыкланать, щуртра валда чазах пулышаган булать. Пызыкланать шавкешінне де, шкулаята мырха кешінніне кышал, пәлдерчі сайде. Ақтада, тем калашын пулса, тәлінчеде алиме шабығытрақ тудыне шірдірі. Әнде хаварынне хавар піледір жав, керере ак, телейлі бузан пір-пір ятлы шывлы шурдағына бұрнаштармаллады. Келейне кам білеші бізенне, тері сайды, евіш чаплашкапа сырадулдарза кел алиме Ака, сана тавдуны курга бұлжығагу. Келейі бірге каласшында сымақушры алиме, шавынбек лайы хервалли, әнендерзе қаладып, хулым зыркачы суйламаламаренде, ага еп, аржинрада, каларымға. Сайде, хой пажырхандыне кыдардашын булмаре. самах үшін самах сүйделеді алиме кучченешле кіржеміне де тебір пулуштук эрехне де ұштаржы. Андив пәдімбе керегере пулдыр. Қынасем кыркакака де шаритлесе килне иккен. Кыркисем кышал пит мандары пульчеш. Шу гына хурадул паттине шупа бешерне. Халех сивінме керлі марчыға. Езе алиме онада седелшіне дартма лартма хистере. ішінсем мән тәттімлене чен сабынчыш. Шеркей ахал Тек тұны мұрдыға мұрдығағанскер қал пүрінчен савынышлыбе көрінәді. Чәлгіші бары де елт ұшылса қайры. Урамра юрланы сасы тада ешлірақ илгене бұшлары. Кадачи юрри шумне пірлі әшкерен тавырнагансен юррисем жеш, Такам шеркее де тавысы дұса ертірі. Шеркей шавна паллашын бұлса, тексем жүречерен карын забахре, курынса хаймас паллаймары. Шынкырап сасы бәжім зірдені бек бір ебір чынгырдадаган пулнычы, қаш тіліне Ют ялзенчен килне шынзенчен хошысем қына бұлма ялдақ чарынчыш, хошысем келесене тұқса кайреш. Тимрукта хойсен шүренне кардишне кірцехы варжы, она бидене хупре, тибілле ұды бачы, Ну, када чечуп таврындыне ачам, Ильяс ашта, ытры ашы. Ильяс күрше чарынчы бұл. әбі хемитсен батне қайса келем ха, тере Тимрук. Қайса келе қара тере ашы. Әнде хачам лашана паян хавах ға. Тимрук тұқса кайры. Тәттен бұлжы. Күршерен тұпса келіне пелік лампи лып көпірде евашын Тіл Келхужи она шунаган машина дейд. Варам-варам мәлгезем, чен пұшлаза матчана шеди тасалашы. Кымага айынжи шыржықсем, чарына білмезір чарикледейші. Чываш ялінчі пәчік пүрде, авалхи ергех кірзе вырнашны демелі. Шиннізем бір-бірімбе шемжен гына калашатчыш. Сазардық, алық яри ұшылса қайры, кәрі каптырмезене бішертіне элендей келзе кечі. Э, курха, шаллам демерін, шаллам демерін, шывақ шағынбек ұры бұқытра кілзе кетеншке, Хебірдесе шекленжі шеркей ларны шірден. Каларымшке бада килмесзерр чунны даймы дезе, э? Элендей тем пашықны, тара юкне, сывласа да пашкаса сывлать. Седел хушинче камсем лардыне пықса, пір вақыт күш чарзадычы, ундан варымман яра-яра пуса малала ирдіре, шеркей тілне шитсе чарынчы. Шара күш харжие, четренгелесе Туди хорах енчен каныш сыр турдына турдына керет, хой шаплах каласене сымахне учса калаймасыр аптраса тăрать. Ывăлсем тере сайде, сыра куркине эленде Тавда бұшсана, теп шуртна келсе хизеп тунышын, ятлашмы бір, тавдуны кургаран, пизер мар, килха, ішсе бар. Элендей хойнебаны кургана тытмазыр енчен енне пахаласа селиме! есе хыттын кышкырза бірақры. Ирра білдермері мере унын сасы. Седелі хушинжі шинзем пурде ура жинеді жеш. Чимірға, тері кандюк шемже де тулды аллызене кыш шүрелешіклесе. Ашта бұл паян баян күн шамрықсем, баттызембе пірле пүртре пажықса лараймы шау, ара тем пажырхан малдыйық шуқтарға таврынеш, тедю батнегілден бұлсан ларас пырдак ыр Сывабенчен бұлас жүк, савынма вғыт маржав кандюк пабай. шывар нере кам савынмаст? Чимха ывылзем, міншін шағынбек хоратны майлы калашатын, пажырхана бұшлары сайдеде. Кашкарныне үлтірім инге, селиме сасы ехтерім, тағыш ялсен бүлчеш, темір кавак лашапа, ялдан тұқса шилбек вештерчеш, лашан пидех мардаманын тыдаймарым, Сайте алдынчи чаплашка урайне үкре, сари тагынчы, хойде үгессінех сулын кайры, убашки она аранды цайлгірчі. Мен бүлчі сана сайде, ыйтры был чатрензе за себе. Немінде бұлман, шыргаш күш хуп мазыр иртердім, шавын бабул. Чыре шундармыш кунсем. Кашхи хел вăхытне тухтар ют ялсенче çүресех иртерчче. Бұл пулмандаш чывашы сембе шивықланса кайрыде, қышады шапма бірінші. Яленче пұрынма ана пірех канцер. Пұштарны тырри шеркей йыснăше патенче, Шăкăр çук тене пулсан йыснăше шет панада бұлетче. Үйтма ғыймаре. Яланса жүренебек бұлад. Унбекіне юратмас вăл. Шиенчен дада шағынбек хири жүзем дұхны хыщн, вăл есніше патне халліге пырза кемеде шутламасть. Селиме петесен, бізем агымында калашса тадылнычы. Тухтар хал, шывардичен ішлегелесе кыштақ укшадывать, хушалыха шынетме унсыр май келмеске, селиме пирги икіленмелі жук. Бұл хойсымағы шіне тыма Е тухтар есі пуладын, е шуты күн кураммар, тезе шандаржы бұл юлашки хут курнышны каш. Часах, шурхи күнсем шитмелле, Селиме бара ашынчен ыйсаты мазырақ, ғайны елапа, тұқтараға чағаяд. Туйне элендей тедешізен баденче иртерме сымақ, бідерзе хуны. Тухтар тыван ялне шеварны ыран тене чух таврынмаллачы. Селимебеде шавынбеге қалашса тадылнычы, әлгіреймері. Ушкынлы эшре яланах ху эметленне бек пулса тухмас Тывас ішне выл, қой тивеген укшіне алла илчіде, Селеме валли парнелех пазарда карыс явлык туянчы. Шыварни кунегаш, шин курасран ваданнепе, ангарди хышепе ирце килне даврынчы. Йытти киленче мар. Хайтухса кайна жух анавыл элендейсен патне хварнычы. Таван пюрче тухтара калама жук шыппанда салхун гцейлчы. Пюрт уменчен шаврынса иртне чарме тубан шуна ере шешіна, кыш савындарчы, такан шапақта Ун патне керсе тухны пулмаллаха. Хăй килде шуккине кура пырынса кайнă, йре віршене, кам хыма пултарнăши вăл йре. Аллы кумне пәдемпе юр юзе тултарнă, Тухтар йывеш юр ывытса шул хывре, алык тинех пульчче. бүлче. тата кичемре, сиве. Алык патенче кедесре юр курынать. тепне шыв варлансаларны. Тухтар шивы сагече турат бе кымагине хутре. Шонса пасарны пюрче йылдах ебенче мачаран тумла юха бұшларе. Аслы урамра чарына пәлмей халах керлет. Терле сазыпа терле юры илгенет. Шынгыравзем каныш сыр шынгырдадашы. Тухтар кашалаба жеш урама туғып тезе пидех васкамаре. Хой илсе килне тибе шығырба батланчы, улмине вылкышал Эленде сагайне де шыдыға андарнычы, онда кайса келме ыранда әлгереха. Качы шывынса тасалчы, селиме баны тірілігі бине, шыне шыдаварепе пинжакне ши шиелден тада тебір пинжак урцаячы, каш теттеме шивхарсан урама тухре. Халық салана бұшланы чэнде. Тухтар тагырлык бағы барчы, кедесе шитсен басқаза бұраган күрақ мыккл эзи ыçталла жубан. Э, тухтар деде, эзішке, эс им ыйтрывыл хыбынна сасыпа Таврындым, мін бұлжы сана. Анда калаха, селиме аппана илсе кайрыш. Тухтар бұл мін каланыне немінде Мен деден чак? Илсе кайрыш деп селиме аппана. Камзем, міншін. Тухтар ырымара туйса, пажырханма бұшлары. Када чупаттымыр вишсемір, сывлышне аран шаврза илчі Чи Чималдан хывыр умындан çаврнса иртрімір, эскилке шукчы, ундан ял урамепе виш тывады худ шаврындымырда. ката чи эс хывыррах калаха сымахна, ышта селиме, чыдаймасыр баскатры ына тухтар. Каладыпшке селиме ман аппаба бірлетші, пір жуна Анат касра ял бешінже, Шингілзен тілінче, лашана шавырмағына дыдындым. пір хурашуна пирен шула пүлчі хучы. Тимір кавақ лашапа, шуны жіне, теплен да юлаймарым, вишін бұлмалла. булмалла. де ебір-ябір сіксе анчыш, херенге бурде пирен пада бычыш, ағылдадашы хойсем, шабылдадашы. Әнде аппапалла де деп лашама туртмасырақ хам Унченде пулмары, візем селіме аппана ярса да илчеш. Хамыр шуна шинчен, шылса хойсен шуны жине лартреш. Селіме апа хирешрі, кышкыра-кышкыра ячы, манапа ун хутне кірсе ятлашма дедінчі, эбіде пірне менчен чыбыркаба садырза илдім. Анжақ пирен шунана візем шавындақ түндерсе ячыш. Селіме апа да кышкырать, манапа да кышкырать, мен думалла. Вара Селіме апа жине тылы лашине шабырса шене ыры ут биттен бештерчеш. Тухтарын сене шабында хулшынчы. Хура күші бұтта шишім сирпедессін Бұл аллы Вал аллыбе танлавне түрде, чүн чун хавалепе тарықса, пәдем урама илденмелле, «Эх!» десе кышкырчы. Вара хой уменжи мүкілі таптаза малалла иртіре. Мықыл Хăрах аякинелле пырынсатычче, тухтар çавăнтах каялла çаврынчче. Елиса штахаль, пӹлмесеп, шерке тетесем патне чупмарыши вăл таврччы мăккăл. Кирлех шиши çак самантра Елиса ышта иккенне пӹлни. Вăл мен тума пултарыччыши. Мӹнбе пулышы чывăл тухтара çав чӹрешек лейми йыврăс самантра. Мăккăл ăна çак хыпара чăннипе каласа Телекрекінай илтмереші тухтар жак харуша самақсене. Шук-шук, телекремар, ага маккал, ели сашылле, маккал халде кушумын жақтырад. Шүтлесе ларса каймарыш пүлселі мене. Чынлазақ бірлаза кайрыш пулсан бара, пин шуғыш бірле арбашынса ун унбышынче. Шынзем, шынзем, епле апла, епле апла пулать. Унын шилли капланса табалса келчі, пырне павса сывла сывлышне пиле бұшлары. Валхай ашта екенне, умінче мән бұррине уйырза күрмей бүлче, ури ашталла ердет шавындалла шулдыдыры. Мәнле жерге вал, мәнле тискер бұлашы бара шынзем, тек тұран шыннашке, кәсерен ук шавырланы бек, илзе де, пәдем таза әмеде шапса хұжашы. Тұқтар чупмадыдынчы, анжақта ури хыжалдан чул шақса бек йывырланны. Такан пәрі она хиреш пүлчі, темлі сымақ қалары, те сывлық сұнса иртрі, те мін беде бүлін, худа кересшін пүлчі, тұқтар он сымақне мәрі. Пәрі шүлі хапқа умінче шуры тудыр жихны херзем көрінчеш, селіме бірге пілмеші жібізем. Херзем мұштақ, ұйға үйкнепек пәр сымақ чын месірдірайшы. Тұқтар малалла иртрі. Пәр лұтыра шүрткіде сенче, тагамын етті ұлазаячы, Хал-халь шырса сикре сикревал тухтар шинелле. Тухтар шаврынса бұқмары. Еді шул шулне пілмедічі, тухтар пақсады мазырақ, етта тапса сулындар ячы де леші чигелензе гайре. Качы шаплақ малалла утре. пызы кебер урлық ашре. тағамын шүрденже пәчікші хайшуды мәлледет. Тухтар патне каллех еді жұпсабычы, шав едақши, шук, ку уншине сиксе ажашланадь. Ереспек сазыбайыны жат, чулай эзейім, тере тухтар еттіне ыдаласа. Ундан часырақ пүрделле басқары. Алық урады урлық ашсанақ, элендей хода тесе тадылны сасыпа кышкырса ячы, ыдаласа илне юттебех алық паренчи кутник саки шине тешарелсе анчы, халиченник шан кушчулькаларманскер тухтар пәжік ачабек мағырмады дінчі. Элендей келде Несих апат япат хыщын сиделші пучтарать. Тухтар таврныне курсан несихпа унпатне бычы. Етті урай несіксі әнші, ажазы мына алы күшса пылдыра кыларчыш. Тухтар, чимха лаплан, тухтар, ере она несихва, шивых таванне ебатны бек ажашласа, міншін еніне ынланадып хачарын, тухтар. Тухтар сазыба еме чарынчы. Бұл үпне вахат вахатан онын хулбышие калт-калт сиксе чатрет, эзекледи кен. Незихва ана тарсаларма пудашры, пергурга гурга ашасыра ассабачы, келха ашнакандар бардак. Тухтар күшіліне жылса илче. Құда келде жугим, шан мазырденебек енче денне пыққалаза ытребыл тавылза духан сазыба, күші хоен шапшуды күшілбе елгішад. Шуха, час таврынна керлі, деріне сихва, ларха сіделі хушине, пырдак ыжы яшка зыбын. Шатсанда анмас несих ватықлачы. Шимезен тухтар, тұқтар, астив зеде бұлінбық, сывлыхна упра. Ерендей келсе кечі. Еставрындын, теревіл, хывын масрах тұқтара алдынчан шымырдары. Юре, кундавы, ингек. Каларым дедене, хыңта думаст. Намысыр кандюксембе әшсаларадь. Пүртлартма пулыша шеймеш теде айыплы, пықсақ күрінат, мана тавдуса ерекне тосать. Юн десілі, тытмарым, херне азынзайы терім, шилленже, шиллендерек. Унын шилли шилім мар, хыжа маст, селіме ерет, ашы савынать, чун зырвал. Адя ларға сіделі құшыне, елі сазен паденче бұлдымыр. Камсем земілзе кайны, күш аран хыдарса үйре тұқтар. Күш барман, Читмел шичче йр чинче пр йр суйласа пыххха. Кадаризем пулас щуук, пусуя, Нямаш пулинех. Шавы пультесеттем, малданласа, мар, нямашне хам курдым, теттем булсан, кил лар. Элентей эрех тұлдаржы. Сып. Пәр тумлам да сыпмасып. мар, хамырынне, сып, бәйгәдер. Ларза эш тухмаст, халех шуна гүлсе каятпыр, ширама, тухтар шабақты сыпмары. Самай вағат ирцен бізем тұқса кайрыш. Кадала бұшланы ұйық шуттын жудадад. Келлехи шын шуна дубаня чареклетсе енышад. Лаша анадалла майыбен юрдад. Шуна жіне икінларны. ларны. Тари тілхебетітні шөмі шарала бұшланы талаппа, тепри чапанба. Икі жіде тарын шуқыша қайны, Сымақпа ылмашмазыр, Салғулар ларза бұрашы. Куржанға жетсен, ялда туй тымыр жүгі, илденместі десе икбиші шәрдеде ұйса бұқырыш. Балгу илденмест, ішкібе шавлаганзен бұрда, хайсеннізем гына. Хер варланы дені хыбар жүк, пәжік ялда паллах үнбе хыбара илтмезірдіма пүлмечі. Элендейбе тухтарын шүлі малалла вырдад. Тенгешек сырчы урлы қашмалла, Унда житсен тада бише жухрым анманла, вара хурын бар ялі. Хирешкелеген пірлавда күрінмаст, бәші хірресірі юрда юр, уйық шудын жабыл кываққын күрін сабырдад, ағы тингежек ұрлыға шіреш, лажа кале юрда бұшлары, күрін барада шитреш, хыбар хынар унда да илденмес. Утламыш сэмбе тагамсем худшына чешхашак ял халыхінчен, аржуксем пик мырсасен бізем мар, лари ванесен лаша шук, авланакын хатшыда шук хавызен, бешкін тудай есем, кандюксен бешюрешші, бізем леш шавзен патне кірсе тұқсанынде, шук бізен ачи пілдір абланны, унда кірсенде жерге бүлме. Хурынвар не шитреш, тада ышта каймала жэнде. Каяс бұлзан күндай шине-шинех ялсем, шыхаль, таван ел, саплык, начар уби, виш турандыш, вешне вешін дарса весем. Сылдымра шиче сыртлеш енче, чывашкас улхаше, çулылнă çре унда да шитме булат. Каллех веше херрисер хирсем, юр та юр, сиве, кужа йымăхтарса сенгеррен курнаган юр. Айлым сенче кірсем хушине пытаннă мәскін чываш ялесем. Яжысем те візен шавнашкал, саплык та начар, шапла бурнать халы Яра күн иртірі. тұқныран тухнăранпа тепренчі хыпман, шабақта шиес килни асра жүк. Иге тала каяхын, шивырман булсан да, кингерзе пăхаган күш ывăнманха. Пәтем чрехова чепе тарыхса, шиллеш нараймазыр мазыр, пыраща эрендейпе тухтар. Хывыралса, хешпек пулны лажи анадалла анна чук çаплах пәчеккен юртатьха, шиннизем бір зымақта чынмеші. Тепіргун бізем немін хыбар хынарсырақ таван ялне таврынчыш. Щук селиме. Бахатсар таталны юры. Шыварни ирцен вишемешкаш, ялғалыке урамра шүреме чарынсан, кандюгын юман юбаллы вырысла хапхи, чәреклетреде бек ярыех үшілчі. Чималдан кандюк хойдухре лапсырка хура шелекпе, шине хура тупка керек романский кышатты пәштеп таран. Бұл сыран алсаллы алдыне көш қарши тіліне рехтітірі, аялала аялалла енче жеденне бұққалары, ундан алдыне андарса баштақ сүлчі. Хапхаран пүшне кашырца күлне лажады ұқыры. Хура нямашпа алимеларны. Лаша хапхаран тұқсан табақ Эс урнашка хавыртрах мәжілдет унда, илденче кандюгын сасси. Эни дұғашын васқамас. Хамырдан маларах ерцегайына. Урнашка хердерех энене шинче хулыба хүдерзе ирцек айры. Кандюк алимебе шумне сикселарсан, лаша бырындан хускальчы. Шуна шинчисем енчен ене пахкаларыш. Шин күші умне курынашын бізем. Урамра чынақта шинзем чуна тупанесем, парланы шул хытты тырых, чуна кайса тивеспек сашы байшы. Ага візем хойзенчен малдан эне шаватса бұраган урнашкана читреш, ундан ирце ғайреш. Шене пура сылдым ене тұрса юлчы, пузы тарази патнешіцен дашыне туртрыште, шил хапха умінче чарынчыш. Нямаш итле тере кандюк. Авал хигелатырых, Келешсе илне пулсан шуна шинчен анмалла марчы. Халі дезен, хапхана санын анзаушмалла булад. Шунана аслы айне керт. Лашана таварса лайықрақ кыгарса хур. Шәлбірне ангайдыр. Карчык, лампуна сыхланарах илзегер. Асту крашинне андык. Иттіне хамшыклезе кереп. Ара кала нямаш, энене лайықрақ кыгарса Нямаш шилі хапхине кірчиін шеклезе ұшыры, лажине шабытса кертре. Кардиш варрине цен лажи чарынчы. Кандюк шуна жінчен зіксәнчы, не анма бұлышыры. Бізем икі полдараллағы бар жеш. Старик алыға шаққамада әлгереймері, шалдан тағышын ұри каптырдатны елденчі. Камзем хаунда. Кетіне шыннырзем шеркей хыда, ара ўш алықна хыбырдырақ. Полдар алығы шалтлатса ушелчче, керер. Ме эсе бұлышқа шықлеме. Алықны чаклат анғып юрамаст. Пүртре кымака анышинче шыжи күші еверле шудымын ледет. Пәжік бе лартны шуши пишунать. Шуды сағалдара үктердесе, она кымака питлехепе білне. Хизебім де сывабым життер хақлы жезене. Ах, илденчі майы шеш, херарымзасы көренчен иртерха иртер тепелелле мышырыматем пульчче кыштах выртма жұтпарыха. Нямашпа урнашка полдарда теменрен тагынса жеш бізембе бірде тұлдан сиві сывлыш, пырылдатса кече. Паны сымахыма түррек лардым хота, тере кандюк, сымсяйне шылса. Энде пурынма тыдынадыр, чи лайықлажына күлсе біріптенече, ара тұқса көр кардишне, шуны де хымыт хатірне де пӹдембек санбатна хыварады. Витре сәтлі энеме шавыцы вырыптенечі, ыштадықлачы, тухса сұза кедер, келде юри судармарымыр. Шиенжен ағыдада, бұл шылавар кесіне хыбаштаса енжік турца шутласа шутлазада антертлен, пір пус таранчен күнта денге, ме тыт, шавынбек болдар, кандюгын хулыме, ара. Шеркей шавындах кандюк укшана ярса елчі алли пір самантра чітреве үкре. Кеске чырнеллі хулын пүрнесембе бұн жарден кәлі хукшазіне пірерін сидел жіне хұрза шутлары шып тажай шырденге. Дебір шутлары каллек шырденге. Ундан весене урлыда тұрықла хушлатрыде ем шырхине меллен табырындарса шалды варттын кэсхіне чиксе хуче. Тавда Ах, чун духаспек илденче сайде сасиде белген алиме алдынчы лампине килхушне тыттарчы. Мәні, мәні, шунаган машина мари барагу, эй әтсәмір, әбірде э, шақна шутса кураган булды мари, ара чында акунда бинтиде бұр, хорбагесене алла таккай еплешендірле келенчи, пакка, шырчығынны бек, хырымламас машинадық машина савынчы шеркей. Ара машина пұлмазыр, пүрде далдыр дәрімір. Чим хамақ шутса ярамға. Сайде, сайде депте. Арымы илтре ұбышки чыннене, Алиме тепелелі иртре. Тадақ тұқлашым, мен беде бұлін хам пулышаймепши дәрівіл шабылдатны сасыпа. Хуржеве изегізеттім ха, юри санбалли бұлдыр дедіп. И епле икенде Пүртре херарым сасыне илтне сайде чавза вешшін теренсе азаплын жікленче. Незихва марикен. Шурмате темре сайден пәтсегайны питкуже көрінче. Ытла турдан нешке есе чуным, тұхлачым, епле пәтсегайны, вірілмерені, хондрамак мари, ваттызем тытмары шитупада, шығырмада бұрин азынмаллачы тұхлачы и... Сайде күш чарза бірақры. Хыда? тұқлачы, хұшы күнді е тұқлачы. Ара хадалат бір жавінде сире, шавынбек келсе тұқреде, унбек елана хамыр шуғышласа кылармас біршке тері кандюк. ба күнда келдемірде, тайма бұшым сире. Ак, кере бірде күндах. Нямаш, шавы, нямаш. Бұл шыварне сарса кулать, шылне ейзедірать. Нямаш ашы кандюк та бірлех. Нямаш аксайды еннелі аладасыры, келхуши мұжыры, хай умінче камтыдыне паллары бұлзанда да, палламан бек пықса күшне хуба-хуба үшірі, ондан аякинелле парынчы, күшшулі питне пішерце шабырдатса анчы. Селиме, еревал аран үлдіне сазапа, керім, пірден-пірделейім, күшна жиріш икен санынне, сайде шабында қой вырыне жіне Ытызем алимерен бүшне тебел кугаренчен тухса сетелі патнелле бүштаренчеш. Урых пари пәр сымақ чинмери Седел матчаран мачаран шихна кандыранат. Шеркей шавынтан лампы шақсаячы, бүрде чын да шудальчы. Шунаган машина машинах шау, Пыргычне кышт пырзанах шуды хушынать, авасланса мығырдадат шеркей. Имрукпай Ильяс алық паденчі кроват шинчеші Шеркей емшіргіне тіріслері ұқши шавындақ. Хессерні бектірад. Пуянлық, мул, шавын беккіне бұл қалчен әмітленме гына бұлдарны. Хал курса татыренде шілі шеркей мәнде шүлелі кармашныне. Бұл чылана кайса, шыварнерен юлны каптырмана илсе келжім, юшетне купыстаба хыярлардыры. Керарым ішне туны, илешмесіна алды ури, керес-мерес арбашад. Çавна хăйте туять. Амышы чирледе, чирледе ан үпкелерінде ан үпкелешір, ытла мәскінін илденет унын йывашланны саси. Есі мен үпкележі спірге калашан, мен хамырын ытлашипех, кандюгін мен жук, çуртымра чăхсетне гына бар, тада шүр алман пырывын какайы жүк, бізене чембірде сутмашы, ара ак кунда да Сакшине шине хуны шихыран тәрлі тәслі пулыш тухсем кылара бұшлары был. Седел илеме кірсе кайры. Пюремечиде, кабыртмиде, кірчемиде бұр, куркинеде хойсембе бірле келсе келіне. Элендейсене систермерен пулсан, шук нигамада білдермен. Ну, шавын бек лайықта. хамыра канлі. Калармышке ара, ларха, эппин, седел хушшине. Карчык, ыштайыз, келхагунда, Тұқлачын да күнда бұлмалладшы де қашау. Эх! Нямаш чүрече бәтне бұрса урамалла пықры. Кашки урам шып, жінзем күрінмашы. Шур явлық па шабырса шықына сылдым аллыбе сакыран теренчі де кеде синеларчы. Урнашка унба юнашар бірнашры. Шеркей каллех ем шархинегі башлары. Алиме алшылды ебесе сайде шамкишіне хучы, Ундан шинзен батне тухса шаврын кала Седелі баррине шуры кулачы хабарду касры шартан баклары. Шеркей хойзен кургене эрех тулдарса кандюк умнелардыры. Кандюк курка Тав зире ятлы хыдапа тахлачы. Тав зире де шак таса шурдан ыры езем, сире де ваттызем, манас шук, тавам шиттер. Кандюк эрехне телей сунады Сабавым да пехилім житер, тавсая. Шеркей алдыне күргаты цандин селиме пірге үйтірі. Сывлыхе чиберехи кен. Шамрык шынна бұлдыр. Бижігун, бижігун пәрдумлам думлам шығыр хыпмаре. Муре переди міншінне, кулынлаша чау, эй. Пүліх паны телейбеде келешетшін Кемір Кемірбі паян каш, шамрык кине хупны кайры бүрде Алыға шал енчен шықса үліне, нигамада кіртмест, пәрі көрға сәт әшредет. Пыттине туданса да бұқман, ішмаза, пөрі пытти, саратса, пешерне чышав, шүнеде күшласақ янычы, қашығыде тип тибе қтырат, шимес шав, нигамада кіртместіп тесі қалат дед, чарын мекалаша тәліме. Амыжы бірса үгіде кірдеймеші бірде, балдырға, хаварын херішке, пір килішмесірек қтемар тебірдесен, амышы, куныштарны пулечі. Нямаши, ав курха, алтын ине бишім күнтан бақ башық сәжірет, үбілі енне пүшне сілтсе калары кандюк. Шелепе шыммаши дебидерне дед, шамрықшынзен бізен ара, херары мақ болсан да шелешіп чешке, шаплара шавға, ханығаса ханығат бұл, ұн бірге калашымалы дешук, лашана юбахран күлме Піріндет пішке, ара унзырын мінлі бұл, ытла бит. Ялдан епле илсе ғайындетне, ун шинчен урнашка каласа баре. Она лайық болдарны қабысем. Хурын бара дерімшке, унда шанчықлы шинзем бұр. Кедеші, кадачы чубаган сене, шук, кедеші, Мельне бара. Урнашка тимір кывак утпа биші катшы ларца келет, таваттан пірхере илзе ғаясы мән бұл. Бұқы жығына майларақ келдер бек майлы бұғыт үйгеріне де, хыйшалдан хабаласа да пықредет. Шице құрғайыз, тұттай сабалейін бақ ойырне, она бек қаласан сан жүрені де манын хури балда санынақ жәнде, шавзем күн шитме бұлдарашы, утмар, шилхи шил жавырать. Шырағаныны, унын шитмел шул, қашны шулын шитшер юбы, туп сабы хаунда, Элендейпе деш леш кедюшачи мескенскер, хурын барах шитне кен. Тут тайзен хапхи виш питіргічлі, илехире шыппын гына ларцада келжіш. Шамры қайны хайна чух шулдырық бебул, халде сазасырақ. Теплен дурышав ішне. Бәсене әнде хамырда херхен месір тавдурымыр. Тепле булмазыр, ха-ха-ха, хыттын Ун кулдыне илсе Ильяс варанчы. май вăл Тимруга да вăратрĕ. Ате, мӹшкер Э, Тимрук килха кунда, ашу сана пить мухтать. Шак кургана ішсе барха. Нямаш ына кірчеме тултарса бачы. Кірчеме бәбірле биш тенгелі худ укшады таржы. Ашы, эш тезен Тимрук ына гына ним білмезірек кургене пушатры. Тарза тулалла Ильяс амыжы батнетті белеллей кече. Амыжы ахлатса вырдать. Шив, шив, илтре Ильяс унын сасыне. Ате, анненеден бұлны каллех аптырать. Сывылатен де вылачам. Керсе вырдах ун жүмне шивыр, шивыр, ыран ирек шкула каймалла Ильяс хой амышне шив осса барса іштерчі, кышт шекленне амышы, хой батнеле пыраган шыдарас пек Кăхăрренчен хырылдатса тухаканса сипе шыхан херне цутса ешетен тесе хуче. Хăй çавăнтах каялла ттершилсе анче. Сане щук кунта карчык, пыртах канса, шыппында хывырт хуче, херне шеркей. Самах жинжен пыннине Ильяс çиинчех те шмөртрре. Тепелте темменнче бұл хывырт-хывырт урине сырчче, кушак тиренчен шилетне, қылғалы шелекне тăхынче, шине сұхман Имруға хириш алықран тұқса қайры. Имрук, иксір бірле тұқсаки меллечі пәчәні харама бұлдарат бұл, дәрі ашы. Кам, Ильяс құрады, бұл элендей тедебеге хайулла. Шәлі ятне илсен, шеркей шүженіне бек Ну, дәрі бұл хонызен енне жаврынса. Әндете марха, амыжы бұл ятла жеде, кейлі жеде. Пірмері кашық шығырдатмазыры бұлмасын де. Хам сымахым ба хам құжа чапла булмасыр аржин Шеркей шаббы хытраш шеребеге юмыш мен-мен каланыне асне илчі, чимха, терезе хилмесі капла юмыш зымаке, был хиреш милле мардерішке анчах кандюк уншуғышне пілме Ара шапла булмасыр, хыда ебір хамырда ұшты жүк асызем мар, ял баллад, мен бал ял, баллад пире уес, И хытажым пиринне маша пыррегансеми ялтулли, Он валли паян десен паян сиксе пырагансем пурда, калам хайыпсымахыма. Ыттысене кушларым да нямаш яхынне ямасть, селиме де селиме тесе гынатычы сашим. Пәлдірден бек мари жау? Ара туры жаплашырны бүленде, немен хіргенсе тымасыр барда, ак керю хириш маршке хириш пулмары тавзана керю. Керю тесе пірреміш худ шеркей. Эрех ішін керчеме, куржғақ ішін курга. Эшме шиме сәдел дулли, кулачине шаплақ құшламанға. Кыштырзан Илья ставрынчы. Бұл чәргүш таран юр ашма әлгерне. Шақ шаблы ұшқынра бұл кезегіні азырған мареде. Ильяс тебелелле иртсе салдынче амышы шумне мышта керсе бірдіре. И, хыдашым, савынар тул тулшылылы чен, эбір чух меншке пире кунда кубыста келлі мар. Алиме шинже сазыба илдерсе юрласа ячы. Ик аллыма сулы еп хындым, сулгаланса та кымыл бұр. Қыдапатне келсе еп сум курдам, сире чиз қыдардас шудым бұр. Үтіземде юрра деш, кандюган сымсаба яныраны сасы уйрыммына хилденет. Шыне ехте жуна тубан, Шулаях та тухсасын йыр юлать. Энде шен хатасем, шунатымсем, әбір ғунда келсесін чиз пулать. Күлсен күлір лашыра матуррине, тәгеренде шүлле пуш пулдыр. Тузан тавар керю пуянлине, кушыр курса чунырда сабындыр. Кыва-кыва карчынын ай урисем, кебернатор херле туйсем. Ура саси илденмесірех яри ұжылчы элендей курынса кайры. Шүллі, байлыда сарлага элендей. Пурде аптырасады чеш. Кандюк чеш, шагынбек чухменді васа шиінчех пирен Ак кам шитмес шейкен Кандюк бек болса ура жинетічі. Хыдашым, секундалла, ак курга. Курга, ха-ха-ха. Тепрендерзе кулса ячы элендей юрла-юрла улақтывадыр, халап ярадыр. Вырттын күшлі-пүшлі тывар дедере ха-ха-ха, хота, ха-ха-ха. Вырттын мар элендей хыдашым, ыры ятпах келішрімір ара. Селимене кин турымыр, меде. Камбырлары селимене, камбалли. Пурде седер хушинчен туха бұшларыш. Бір урнашқа гына анлы күшесене куштаннын чалырца вырынен чехларать. Нямаш енчен енне пахкаласа, элендей патнелешев харчы. Когырне маларах кларчы, шымнамас алдыне садыркалары. Нямаш тыды жасшыны пушыту курык, шабадара чыдас жук. Курха шабышма пәлнебе мухтанать. Ну, урнашката ларны жерден тұрса, элендей патне бычы. Мән бара, эп кайрым селемене, нямаш валли, эси, Есі манышны начун, ебе. Пәр майдысен ұшқыне самай бұзықланчы. Ешіне күра бізем қойзене паттырақы өмен үш құбартлан зады жеш. Әленде шағын бек шықланай шихланаймас дезі жұғышларыш. Шеркейде шылі батнелі қаржы, Шаллам, мәнгерлі сана, мәнгерлі сана, естесі ұйтры бұл. ағыша керлі Шеркее пиденчен енчен енне шиллесін шудатса ячы элендей. Ухма ес, ес, ес, тем калашын бұлса пешереген питне, темін шибышны бек калабышлары шеркей, аякин элле бұрынчы. Айсалар вырынна, санба урық чухне калашып. Эсмен, шабыш келдені кунда, шабыш маи урнашка элендее, ваяшитне даран хыды Элендей, тутинчен йырылдатса юн анчы. Вал ура шинчех сулынса кайры, сагыран шапынчы, сымсипе ныш-ныш тударса илчі. Куше хоен вутта хем тыгать. Пиче хырах енчен кіскен-кіскен турткалана бұшлары бұл шылне ширтреде тилерзе кайны урнашка батне бычы. Таса шинна текенме, Воры тасланга, шилхыван, кышкырза ячывыл хыттын, ага ил селеме кущулешен. Вал иге чымырне пірле хутласа шынарландар де урнашкана шабах пуш тюбинчен тіллезе, бұд шурна чухнехи бек хекклетсе шаплаттарчы. Пәкенсе анны урнашка малдан пір еннелле, ундан тебір еннелі сулынчы, бара чака-чака пырса сакшине темле мельзір чашырылзе де, а десе энерлесе ячы. Ара кушин чигішме де білер десе күнда, тем курасси, тем курасси пуле. Мана шап, шап манада, кушагечі алиме. Карчық сенбе шабышмас бар, күнда мана сансырда жидет. Эпин итле, батын сымахне, селиме хой келешірі, улдалан. Ага алла шығырты дадып, тытмасын, умынды шығырдан юладын, Алиме сымақ тавырса калас вырне седел жінде шабыра шығыра шеклесе чүптіре. Урық тарғашын ан шабыш, қой келешріде деп. Ара жав, эх, шаллам, күні жагер. Ау, урнашқана тем бүлчі, чәлхіне чымлад. Пыр чымладыр. Кандюк шақ хужыра элендее бек келештерес шын бүлчі, Хыратма жүгіна, ябылдатса да Кебір май вақытланса бұқсан гына, бұл кәсінчен херлі худук шағыларчы де елендейе Ме әсте пайзыр ан бұл епін, халліге юп куршағында пірле бұрынмалла бұлдыр. Э, есір манада үлес шыншке, ха-ха-ха, чимха, тепре ача, бұлам, Пілместер е, шүк чунзем. Кандюк пабай, ыры бақаладып, Селимене паянах кыларса ярадын. Халех, есана илдетне, лештен тенчереде каныш памастып, ашуна кыдартны бек. Илтрене, чик укшуна, мен ыткалаган бек аллуна тассадырадын манумра. Ара, калех евашланчы кандюк, унан аллысем сиксе четремеді тенчеш. Селимекине эпер хупса усрамас піршке, хыйын кымылы хыйын иреге. Илтрім хаебе, Элене хыта ял кедішіпе, шере-шерепе қойлашыны қабықпа шуза жүрені иккен, шерпике қалары. Шичі күштішке бұл, ара селіме қойын хойын ирекедет бір, керектемен тұтыр, ара хизебім де сыбабым. Эппір регаларым кандюк бабай, урықла бұлмаст, елендей алыға шатлатарса құпсағы барчы. Амыжы. Иртне күнсем сайде сывлыхне ялда хұшсағы барчыш. Бұл тембек тұрышсан да бұрын жінжен тұраймарі. Қымаға құтсақыларма да хирешри пик мұрзаере уття келгелесі қайры. Амыжы. Тәнжере кам вишсе білес бұр сайде чытса дүйсіне азапты себе. Тывада ажа жұратса вишшішне чиберех бақса үздерчі жыбыл. Ажизем шынран каяан бұл чердезе візіне шедікте хура жүретмері. Бұжықтарза Хашчух қой жиес турамне де бізем балли уйра-уйра хуратчы. Андив байылчыр, сывлықлы пульчыр, үлімрен тавдума білчыр, дечі Ялда пір-пір чир-чир хускалсан, хашпірчух, херхенюсір білім шүртірі келгіша, пір чун хаварми шала шыла тухны бұхатра, сайде шарне күнне пілмесір ажизене пықры, ардақлары. Шүрттере тирбейлі тыдашын бұлса бұл, хай пурнышынче канышмын иккенне пеллмере, күллен яшка шөгір пішерже, пылихне пăхре, шинче çынран юлмаре, пăхытра тыррине вырнă, чумне çумланы, кандыртатнă, хутнă, тертнне, буттине туртарнă, армана да тепр чуххы ех Рехетре пурыначче хашеркей, мăшăре ăна хый мменнмен тюлни шинчен каламас шите. Шемьери Шатлыға кура шереккейін кил шурт пăхас пирки шуғыжы де бұлмары. Сайде шучепе шүртра шавынбек керледе. Ку аржин әшеде ку херарымын тесе уйырсаты мары вăл, мменнь тумаллине пәтембек бұғатыра туре, Ал жидерчі, әлгірчі. Амышше ачиземшін кывакарчын амибек еваш бүлчі. Йывашне йываш та черченге ачаш ер марына. Мәскенле евашлық пулмары сайде хавалінче. Шемере жергелік тытма унын ширеп осы шитре. Сайде мен пәшікрен түрілеге хисеплет. Улдава египетлеге, мухтанчыга куштана, бішкіне, юла юпнине, элексілеге түсме бұлдараймары бұл. Ажизене де шавын бек бұлма бірендес шындырышре. Шемере сайде хойне убышкин чи шивых пулышагане вырынне хучы. Хальмен думаллине де, үліммен таваса да, ұтлашы бек ешінші аржинным малда пулдарда, хам кайра пулам тесе тымаре, тен шавна пула да пуль, шуртра хой вăлчи терекле тайы миккене те терес ыннанчы, шав тайыма халиченникам да сулындарманчыха. Ачизем мен педе булин ебанса хавасланна бахатра, вăл хой ошынчы савынчы. Уйхы-суйхы пулсан, шуртра ына пуринчен малдан сайде ынланса мерех иртерсе яматыры жачы, малашнехи кунсем шудырақ, ұшырақ буласа вартында болин шанза чүнне ебадачы. Куш тулде бұқса, савын малла хәрі үзетші унын. Селеме шыпи хойын ненчен, лайықрақ бұласа амыжы чүн беккедечі, іненечі. Андив, тухтар чухын болдыр, Бұлшыбақ Селеме ятне келнешін бек сайдене. Ағы халі шеркей унын убышки, тыван херентелейне мен шырден татыре. Кандюксен тұхымы вұры тавражы икене кам білмест, шеркей селимене вұры хурақ аллыне бачы. Тубада кужак чухлі, кужак та кушне ужайман шурисене куч пек сыхлаза бұхать, чыхыда хыйын вайзырчы писене хурчыга тыдасран епле упрать, кирле жүхне шунат шапса шабышать. Хый чепчере юна юксенде тыт тарас шынмар пірден бір шеркей шынде әнде ұна шағын ғышын. Непсіне мазыр, таван херен шуды күнне сүндерет. Чатса иртер ғашағын бек бұзық намыза, шава тарақтара сайдене. Херен жабине бұл энергаш пәлші, пәлчі де ына пұшех ебір бүлчі. Урық шеклене имері. Шекленме вайжидерні бұлзан бұл шыр барринче табыл хускадачы, білес келішмесші жақынбек мұшқылба. Мен аставатька сайде иртне кашран. Элендей килсе нене кышт аставать. Ятла шреш пулмалла бізем хыттын шабылдатрыш. Мен калалыне сайде уйырса илеймест. Ирхине Ильяс уттяначынзе келші, Чүрежі хуппине ушреш, пүртреш удальчы, кымага хутсаячыш. Уття эне зузаке булмалла Вырын шинчендіні шеркей майыбен бен жеш тепелелі ирте. Сайдене пір күрға сәт паралшын бұлчы, сайде онланчы шавы мінде сәт иккенне, бұл енішса сывлы шавыржы сәтне тудан сабық мары. Шеркей она біртлені бек әрексін зәбіқрі, шиллені сайди оның бітне лач сурзақ ұчы. Бархатар сірес, десе пышылдатры бұл. Туды кавагарны чығыен. Бір шеркей жеш хойменшін айыбагініне Кам уменче айыпакенене шаплақ те сен те де бұл шүрт Енчен те бұл шығыр умне тухма тұрышат болсан, она мәншін камында бұлін чырмандармалла. Е çав эше бұл пір хойшын ккына тывати, шук хойшын ккына мар, бұл хойен шемйіне тон-тонрақ бұрындараган тывашын. Ағы унын пурнеше малашне чеберек сыбынса гаять, шығыр умран юлать, Ардешінче виде тұлды бұлық шырлық бүлі, келетре білмесем, тырыба тұлса, тапса вана спек сарылеш. Үдарза дұқмалламар, бүрт шүртларца ғуре, бақшара турат шіклейме херлі панылмесем бішеш, кәс еде бұшымар, Ақ мінлі бұрынма әмітленет шеркей. Шау бұрныш ұн ачыземшін керлі мари. Шеркее ашы немінде пекілесе аймары. Ышт херсе калашын кына манын мул, манын мул тезе йынгылдатачы. Йывырды пришымыл болдыр, вильне батта шилебе азынма хушман, шеркей биші шул хуши, чырине білерсе де, виллине чыртсе денебек, хойентілін шүрттіртірі, дертленчі, нужаланчы. Шамыншын ұната атываган бұри, кәтсехтір. Күн шуды шудалас патнешіцесін Унчине мұрдық сабық ашы, чірре кереші, шылле хавепле чырзырданать. Андив шеркей халлихе хай шуғыштаны пегех туса хыжал пюртлартыр, хапхатудыр, карда шабырдыр, начар буладим. Кесинче укша бурчух, бұл ына күнне меже құтшутла Пәрбір тыры лайық булаган шырде шитсағыр, ана шырде дуяне, анисене тірде хирде суйлевыл, пыр жапса пар бідерейме. Шарых әнсәшін дәрейме, тырри бұлі унын, шәршінні епле тырысыр бұрындыр. Шабын жүх шәркейе курзагын адыр, шықлені хабыл, шықлені шуна царе, майнығы пілзен шаплар ақшав. Сайды жана чухлаймас петрен питрен сурчы хучы, халде бұрин сурчыге шибіш сатаны бекту юнат. Шылза шылынмаст. Бұл ашы хой ажизене мәншін хайар Ывылесемшін тұрышмасы вара, сайдешін, селемешін мари, шүртшін мари, тепірдесен, селеметі нех, мәндесенде шитенне нехер, қатшысен бұқашы шавынде она. Бұл пұрбірех таван келенчен қаймалды жин, бе шурчыбе кер. Чында варланы бек бұлса тухренде, качиде уршатеевер, валда теммар, вырланса қайнысен жінде ялда селеме пірремеші икемеш мар юхан шыва каялла Селиме, шырме пуян шуртра булать, шавымен ядырать. Хой хирішкеле диккен, ача жавға, урешине эне пусман, пуснадық бұрныш туды мазіне пәлне Шиеген пілмест, тураган пілет шуғышлат Сергей. Тимрук алық патенже пүшнесін кселарад. Бұл мәншін комылсыр икене ашы терес чухлад. Энеркаш кіржеме сыпныбе шавынбек бұл. Черкей юлны элехінчен кургадепне депне сыпкымлық ячы. Метим рук, пырдагу курас келмес, пұжырададь. Ухмах, бұжу ан ыратыр дезесіне депте. Ильяс тепелде алдыне кіне кедітні. Эсі чынзегілдені энер элендейде дүне, ашы. Ильяс күшран түррін бұқыры. Ебі? Шаплах тавырса қаланы ашыне де, шиллендерші Шергаш илендей ына иге хуччен шупсаячы. Пижі күші халде пішерсе Ха, тере бұл күш қаржыне перендерзе. Епле паттырланны шашле, лахан жүлеш үсмен, халех урлы бұхадын. Хам яжы санауында. Хам кайрым. У, пар хатарзыр, мен, мен хұртлашса жүремелечі, мен жүремелетші, шәрбарринче. Ападу бұнны ішінчен каласа батым шавгына. Ильясын чындасақ усал шуғышы бұлман. Аппышне пит юрадати бұл. Тупыннышын хебірдесі ұрығы бара әлендей тедішне де пілдерешін бұлнымен. Лешсем селеме ұштайықкенне исәбіліне, кухой осне бек бе каласабаны. Келерде, келерде халкампур десенде түррибе каласабаны. Шеркей шапада хушма авза хуны мошар кандрана пытаран бешерце тавады Кешін ачине хыйпатнешін сейілже. Ильяс хұрасада бұрин ашыпатне пірречін небех бірсадачы. Аксана, аксана, үлімрен осларақ бұл, шине-шине шаптар сейілчі ашы ачана жүременчен. Пәжік Ильяс шылне хыттын шырца авына-авына илчі бұлінде сазы бағы шырза ямары, күшшілне де Шава вара ашыне тата ұттара шиллендерзе ячы, вал пәдем вайебе әхлетсе жапыры ача тіне қышқырса яжы, ересе шаплақ емері. Э, шапла кирлі хасана, үлімрен осларақ бол, осларақ бол. Ашы татада шабатшы бұлі, анчақ шабы қытраты белден, амышын бой сырзасы илденсе кайры. Ашы, ашы, ашы алынчы кандыне пыққалары де қымынзырланса она кутник сакки жіне бірақры. Сайте патне бычы. Шин бұл тархашын, пәчекіне де бұлін херген. Оса кертрем кышткына. Ах, калех йывырынсы сывлазы яжы амыжы. Хыякын выртма она майлақта марчы. Умінче тұраган уттяба шеркей сайдене месірде майдаштарса выртма бұлышреш. Ивылсемне курас едеп. Аран илденче чирлешін сасы, шеркей, эбесан умында айыпсыр, кажармана, сана керім кашармасть. Ильяс амышы умне бір ұндан Ундан Тимрук бычы. Амышы азаплын күшне үшірі, сарықны типшім шынырданза турдынчы, турдынжы, кленчы, Ильяса чен ачашлары. Ильяс, езі. Эбі, анне, эбі! Пәтсәгайна амышне курсан Ильязын и күшінчен күшчүл сырғына бүшлары. Мыч-мыч-мыч илчевал күшне, пырне чарын чарынсаларчы, бұл ерсе ячеде амышын көгеречіне үпенчі. Амышы она халсыр аллыбе пучинчен ажашлары. Йывырманы ывылымсем, Ильяс аншиллен, ажушке болсанын бұл хой шавынбек, шабырнать. Сайте бір хушы канса илчі, ундан дадақ пашылдатса калашма Асынчы сымахесіне калама әлгіреспек басқары бұл, Хыпынчы анчах хашпір сымахне уйырсай илме пулмаре. Тебір хұтсывлы шабырсан шеш сасы ущынрақ илденеген бүлчі. Тимрук, есіде, тюре пулар, шыршинче, хаваршинчен кына аншуғышлар, таванырзем, шинзем, шинзем, илдер. Амжы калек чарынчы хавырт-хавырт сывлабышлары. Шеркей сайдене шамкинчен тұтса бұқыры, шамге Сывлама ирекрех булдыр десе бұл сайден кебе каптыр каптырмене бешертре Сайдене чынласақ, еврлине бұл тин ұнғарса үлжі. Унчен бұл қыштақ чирледе ирцегай десе шуғышланычы. Шеркей кюршери карчық сене чындермеячы. Несихва килсе кечче Убирени чаткасрани леккір чындермелетші, үпкелешріне сихва. Шеркей онағына аснеде үлменекен. Апразай үкнескер. чендерес мари прехут тесе хучы. Кюрші карчыгызем, бұл дейзенде білерме ғына бұлдарадь. Езен шеркей онада, ченме жұтламари. Кашкүлім сайте черки каллех бұғытлыға ұшелчі. қой умен чатараган езіхвана паллары. Алдыне чымырдан бектуре, ундан, килден, килмесрен хоранычы, дері. Несихва унын алдымар нетеріслері, сыбық-сыбық Карчыксем шам кишине епетне пичылды хучыш, бірі шаплах иртмере. Селемене курас келет, теме чирлешген. Урых урық илден мереш. Саси ошне кайры, Ереш карчыксем. Сайды аран сывласа ұскалмазыры бырдать. Ингешем, мен каланес, шыппын итрине сихва күрші карчыкінчен. Пілместіп, каламада құрадып. Ундан тада шыпрақ, илден чыкарчыгын сасы. Хам аппа хуш хупныне аставатып, балда шагын пек евірсі влачы, шавындан кайран, игі талық бұрынчы де білсе кайры. Инге біргемін қалын. Йыны жадып бұлға ебі, дәрі карчык, чындасақ йыны жадып бұлсан, темпекчі де, кам білет шау, тен шапла бұрсағаны де, чиберек сыбалы, Ахаль, пушне сулгалары был, анчах ұшынче хой калана шуғыша шанзақ бідермері. Урық пашылдатмарыш. Сәделі не шаплақ бұштарса бідермен. Шавра шуры шөгір, қасына шырдан, ипни каптырмазем, бүремешсем шаплы бей. Бараланна урайне де жылса кайман, шуртра урай шлаган да жүктейін. Пюртре халық пайдах да, кичем салғу, шыплық бұзад. Теттім болсан лампы жұтсаячыш. Карчықсем келесене саланчыш. Пір незих валпа уття, тата келдезем тұрса ире Ирегиреш сайде білсе гайре. Мінле лапкан бұрынчы, шавнбек лапкан білчі был. Незихва сасы байырсе ячы. Она илсе кадаш бұлны шеркей бұранчы, бал арыме батне бычы, сивіне бұшланы шамкіне чуптуса илчі, питне аллы зембе жұбырлары күш кадартмасыр, саячы. Урынны жу херхенме пәлмерінде хал еме қытланасшын. Дере онан есихва, қығырдан дұғаған сасыба. Халі керек мен жүхлі ерсенде, унын күшне ұжаймын. Бұрынны жу летші. Бұда шапса кертнебек татықлын, илденчіш несихвасыма кезем. Ондан хойдалін калашныбек. Мінде чиберде сыбай жинчі, есі күшне жылчы. Ире хиреш кына шивырзагайна ачисем баранчыш, амыже білніне белсен кышкырса макырса ячеш. Әнде візем де, хойсем талыға юлныне ынланса илчеш. шивых амыже, чунбек шивых таван амыжы тегех шук. Ына тетем зыряла, қайса чигеші де, бара был ундан да тавырнаймасть. Херарымсем сайдене шуреш, шәне тум тұхындартырыш. Шеркей ирпе ирех масаршине қайса кайса Чурхи хевел шәрбетіне лыпкын ұжыдад. Пүр шинчен тумла юғад. Улымран шағын сасарықны пырдады кезем, тадылса югеші де шавлын тепренсе ванашы. Шеркей кардишне тухсашы панчуна күлчі, хапхине үшірі каллех пүрде кірсе шинсене тіккелері. ая аякинерех тарар, анган мана, дәрі вылнигам жіне Ундан сайдене выртарны тупыға шабарса тытса, кардишне илсе тухре, çине выртарчы. Филле катан пир карса битрре. Шахна була ним калама, нимін тума аптрана çынсем, алчыраны көшін тәлленнсе пăхсата чщ. Кәррр пюрде, пюрде кәррртен сире, туймар кунта пăхсатыма, е кедірсене, кедірсене кайыр, есихва, санна шук. щук. Ачсене тилсе каймастып, пӹччен, хам пӹччен пытарса килетеп шине хабарсалар ғыбарсаларчы шеркей, камале ұшылны пекрехте көрінчі оның. Лашыне чабыркаба хамзарчы де, шүрен урамала тұқса тавалла ұттарчы, ял мазаре патнелле хабар барчы. Тавару черечі. Үйтпю суранне сиплеме булать, юраду хаварна сурана чазах сіплейместін жав. Селиме жуғалныне тұқтар пәдем чарибет эн эмірлігех бұл. Бұжат шул жіне шапса жүрзан да немін баймын. Селимене сықлайманшын хойенде айыбе бұр бұл. Ялдан дұқса марчы дұқтарын. Анжақ әшлеме қаяс бірге бе хойбе калаш сатадылны чешке. Тен келіне таврынсан урама ирдерек тұқмалачы, ана құрма әлгірне пулечі, вая таран шылматырыш сабық Шын шинче шын бек курнасесе вăл килсен çуртне ышытрре, шывынса тазальчы Бұғыт вăхыт пайдақ иртерчче шу щукенде, аплада каплада. Нямашсем çавынбек шухышласа хуны ұрықла урăхла пулаясса çук. бай, чейелік, чейелех, хириш тăрзапăхха çавсене, ютăсем, ютăсем, чиннын чүнне Тухтарларны жерден сиксадырса каныш сыр уткаласа жүрері, жапла меже күн жәнде бұл. біраз үйхиде жүк, шиесі де келмес, ошы ұнын бір чарын мазыр варгат. Ташташалда жә әмір сүйне білмей вуд қыпса илне дейін. Каллех бұл тәнчере пәтчен, иртне шулсенчебегех пір пәтчен. Ә, э, каллех каллехшін бағалашми бүлчі. Ялда вăл урама тухса жилени курăнмасть. Малдан лаза Селиме селеме пиркемен те вылин пілеймепши, ына пши тесе кандюксен умепе иркелесе жүрері, майне шидерне таран таршисенчен ыйда-ыйда пілші, хой шурчы уменчен бұққалары. Піррехінші ына селеме жүк бұлмалла, ташта изе кайнышы, тесе де ундан бара, вал кайре пүрте бұрынат ына тулдан пидірсе илне тереш. ұнда унда-кунда тухса жүреніне таржысем курман екен. ұна асыр асырхасанах, бізем тухтара хыбар тума бүлчеш. Тухтар кетре-кетре, самны шынны бірге немінле хыбар хынарда пулмаре. Качы хал кашырен бірден бір элендей падінче бұлгалад. ба калашса, хыпны ашне бұзарад. Элендее бұл. Селиме амышын сымай кала-кала кыдардыре. Шербиге юмешкер күнне, селиме зембаденче мән хатланныне де азынчы. Тухатласа да шербиге хыйых мудаланны имеш, шав эшре она кандюксем хойземех, пулышны булас дере. Сыбык-сыбыгын, шихын усыркалары тухтар. Эленде шынна шур сымахран қаламан Хышюх каламан де был хойделен пит терес Әлгінче әлендее урыхи жуышлатарад. Шеркей, унын тедеші, хай бе, шеш скер, шыллен сымахне, селиме бірге асырхатарса каланыне, халха урлы шеш иртерне екен, виші пус кемеледе хуман. Тедеші унчен тахшан малдан урыхла әметтітнемен. Бұл херен таза тивлечіпе, хойын хушалықне ураландарма херенне, бүртлардад, укша шабарад. Шак Непсізір, әмет әлендейін пүшінен епле де шыны жаймаст. Шын был, андив, кір болсан чунзыр чунзір маршке, вылық тамар, укша вырынне тыткала таван, ачан, пурынас кунепе юп курни хамнаху улдаланынчен ченде харуже еш, кашық мишылық был. Кетеші шана пачақта ынланмас екен. Кашхи жул, кығыр жинчи чул Самах урлы тухаста бас пулсан, Элендей хойде хоймар, чатса тараймас, Курасы мене екан юк шуртне буттырцы яре, Еппер-пер айепсер жиннах алы хурса тем кыдарде. Усыне тагон ингекне пуштарза Элендей кандюк патне шыр дебе мар, кындыр дебе кайса келмес шуттытре. Анчах тебергун элендей бадинче шын хышын шын бүлчі, кадаритован земкаш выртмалдыбе килчеш, келендей песембе самай бұғыт иртерчі. Теплерен вілшав кунхине, унда-гунда тухкаласа жүресі урине ебетре, онзырдыран шынса бұзылчы. она унчен малдан да чытса құрман марға. Пұрбірех темін пулашук десе, бұл хай евірланныне урашынче, үсе хиртересшінче. Шапла вишта вады күн ғышын, біріне тада ытларах де урых чыдаймаре бырдыре. Несихва унын мажыре, она біретні сөдіштерші керлихен көріге бечей біретсі сыбачы, сипле пулаймаре бұлмалла. Элендей тип пе аптырары, қығыр хесетте сейіп келешті, хайхискер кашсерен біріленсе адашмады дедінче. Селимешінче дем каласа бырдыре, тухтарын тахшан калана асне илнебек бүлче. Шапла ик күн вырса иртерні хышын, элендей хойне шабақта көш самайланны бекту туя бұшлары. Вырынен чен тұрғаласа жүрері, тәрі ирхіне вара, абат, анмалла бұлдырға десе кардишне тухре. Незихва она шымарда дума бірақны бада чыққа, тытсабачы, пусмағалары, хой пүрдегірсе ғайры. Шабы қытра, темен кірді да, Шербиге юмыш ирендейсем батне пәркетмен жерден бірза кече. Килхужи че жүреніне курсан, шербиге каялла-каялла чакры, тухтар мен-мен каланыне асне илне элендей, юмыш не білсе хучы, ундан питне кушне ытлада комыллатса, шебіш сазыпа шапламай хисеплен қабылламады дінчі. И, мына кажым, Телей валяшсе жүреме Е хам чирлене шинчен хыбар систер пуль, сиплешін марчи, мін шуталныранба кушагымыр питне чыпать, чывать, мінле хына келес пурши тесе пурнас шыққа бұзасшын чыға. Хамда эскилсе кіресе тунзықлаза щиитрм тупада, кетни харама каймары, савандардың, шыпах, какай тлне килсе кеден, хына Юмыш онағына ынғыраймазыр, ни малыла ирдеймес, ни каялла чағаймаст. Элендей аллысыне енженденне сарса, ұн патнерек шевғаржы. Юмыш ласшын чейі, ыйтрывал пірре унжине, тепре кардишне пыққаласа. Хора халдинче унын шеше, тепринче пусма хадырлесе тытны чықхи. Эмін курсатыра сибуридесе элендей шешіне кардиш сылдым алдыбе, меллесе кына илчен, тытынчы хайхискер шерпикене шаптарма. Урыхан тухатла, урыхан юмышла, кусана селимешін, кутухтаршын, ағы хамран да тюпи тухтар. Шербиге шари жүгірса ячы, чықхамар хыйне дейін. Элендей шапмасырен тем-тем такмаклад, шавхушыра хой качса кайса кулад. Чыхын теге ундаллада кундалла бішет кына, мәскен кышкыраймите пульчче. Шерпике хăйын хурал сәпетне аллипе питне кучне хупырлать, тутырепе хӱтеленме хытланать, нимменнде пулышмасть, ыштан çара, çавынтан çаттаттара жана элендей. Пюртрен есих васиксе тухрре, Убышки çапла хытланине курсан вăл пір тапхыр тәлленсе тчче, ундан пусма васказа анчыде, ай элендей, эретле пулха, мен кышкырдан çаммескене тесе ячче. Аюй епле сырлаза бідерне зона, Эммар ұратмас юнан юмыш был, анмандыр дедеп, Осакер деп, аксана депре. Чахин иги уриде тадыл духре, Эленде юмыша юнланна тук максембечі жабышлары, Араме шитсятырзан дин пырдаклапланчы, Шерпигеде кышкырми пульчы. Ну, шакна манманы, е илем тепре асындармалла булади. Шербиге вірі мүншаран шабынса дұхны жүхнеге бек мұғыр мұғырдадад. И, бихан барым сан дедуба еланадып, темін шыншы шербиге элендей ұнаш инжек білчі. Ха, пихамбара малайы. эпин тепре қыдардам хасана пихамбар, тұқса жұп хабыртырақ, шыр жуан йылдырсанын мантаса жүрдімра. Ну, юх, ха-ха-ха. Шербиге малдан мінле бірзагені, Шавын бегех тухсағай мада баскаре. Хапха юбі бұрса жабынчы бал, алыға жабынчы, ундан каялла шавын сабықмасыр урамдырық вештере бачы. Кирлі марчона он бегех, кымылы юлнан қалаза ғучы несіхва. Онайы, епре шақландырға, бізіне тавыры бұшланжы. Ялгулды тумасыр чырем қанышмаст, бұрнеде де челечі дейді. Элендей кардиш варыне бірақны шешіне бірса илчі. Кунба мен да вабарінде, Үтріне зихва, елендей парахны билечі хағы дарца. Алар сабырақ шырмана, юқса қайдыр. Бады чыбыл, ебірне дытса бар. Шемшерехи бұлдар. Аслы қайынчы каллех чықсем шуйханны сазы елденчі. Шавгун елендей бірілчі бұлас, тадақ бірімба біртмады дінчі. Юмыш тавраш чындермері бұл. Тұқтара, чатқа сағайса, Сандр палюкне тупса келме. Хушре.